In meiner Gegend ist man jeden Tag auf Überdosis. Egal ob es Weed Speed oder Hammer Coke ist. Ist am Party am Block, viele haben keinen Job. Es werden Nasen gerobbt, links, rechts, ruff. Jalla seht, Kundschaft am Warten, buntes auf Wagen, Hunderter Stapel, schwarz, rot, weiß, unsere Farben. Frankfurt am Main, wir bumsen dein Arsch. Du hast Klunker am Arm, kommst im dunklen Wagen in die Hut reingefahren, wir bespucken dich Spaß, Hurensohn. Besser muck nicht, du hast schneller Schwanz in deinem Hals als ne Nutte auf ner Ypsi. Ich fick die, kleine Schlampe Niki. Nach unserem kleinen Quickie ist die high von meinem Zippy. Ich werd high in der City, Stock 24, Inside, Ficken am Fenster. Es geht um Gangs, Guns, Ganja, Geldbats, Para, Warak. Der Niederhebel-Bands waren Ara. In der Zelle sitzen und Band giften. Oder Flex niffen, im Band sitzen. Willkommen in Hell's Kitchen. Willkommen in Hell's Kitchen. Willkommen Hell's Kitchen. Willkommen Hell's Kitchen. Ey, wenn ich durch die mann meine Grammbeutel trage, jede Nacht wirst du wach, weil dich Albträume plagen. Eine altdeutsche Sage sagt, wer anderen eine Grube gräbt, ist ein Hurensohn. Wir leben nach dem U-System, hier wo sich die Wut entlädt. Bitte mal pumpen gehen, Runden drehen, zum zählen im R8. In der Nacht kommen die Ratten aus ihrem Loch. Die Ware wird gekocht in den Schatten dieser Blocks. Halt die Waffe an dein Kopf. Abgefuckte Leute schnappen sich die Beute und jumpen über Zäune. Hier platzen Träume für viele im Knast. Ist auf, niemand Verlass hier wird Liebe zu Hass, guck ich spiele mein Ass Lucky Number 7, mache Welle mit der Gang von euch ist keiner auf meinem Level Willkommen in der Hölle 10, 9, 6, 1, dreht euch jetzt ein, die Show kann beginnen Gangs, ganz Ganja, Geld, Butts, Geld, Butts, Gangs, Guns, Ganja, Geld, Butts, Para, Warak, denn jeder hier will Bands fahren. Es geht um Gangs, ganz Ganja, Geld, Butts, Para, Warak, denn jeder hier will Bands fahren, Ara in der Zelle sitzen und Band giften oder Flex niffen im Band sitz Gangs, Gangs, ganz Ganja, Geld, Para, Warak der jeder hier will Bands fahren, Ara In der Zelle sitzen und Band giften oder Flex niffen im Band sitzen Willkommen als Kirchen Willkommen als Kirchen